В голові в неї не стільки плани і розрізи, скільки власна персона. Клава сиділа непорушно. Ірина і Сергій вдавали, що працюють. Вона боялася подивитися на нього. І тільки раз, коли вийшла клава, кинула швидкий відчайний погляд у якому горів вогонь співчуття і любові. Не хвилюйся, я з тобою. Він схитнув головою, міцніше стиснув уста. День, який починався сонячно, захмарився. Соня клацнула вмикачем. Над її головою засвітився матовий ковпак лампи. Ірина лампу не включила бо й робота до рук не йшла, і боялася, що світло видасть її. Вона тільки вдавала, буцім перевіряє аркуш. О дванадцятій його покликали. У кабінеті директора було повно людей. Майдан сидів не за робочим столом, а за столом засідань, і це надавало зібранню особливої урочистості і строгості службовий ритуал майдан цінував особливо. Під глухою стіною стояв ще один ряд стільців. Там було кілька вільних місць. Ірша сів на один з них, хоч вільний стілець був і за довгим столом. Майдан підвівся, довго прокашлювався, хмурився, перекладав перед собою папери. Потім узяв якийсь один аркуш і почав промовляти, і важко було зрозуміти, читає чи формулює думки зараз. Так от, товариші, справа до деякої міри прояснилася. Тут ось надійшов папір, офіційне повідомлення з районної прокуратури. Я, мабуть, краще зачитаю. Директору інституту, товаришеві майдану ДІ, цебто мені хоч запити робив товариш Тищенко. Але це вже не має принципового значення. Повідомляємо, що товариш Трепет Климовський підтвердив свої приватні свідчення офіційно. Вдалося взяти свідчення і від колишнього районного старости Саливона Сака. Гнат Ірша справді був настановлений старостою всупереч власній волі. На прохання селян села Колодязі та за рекомендацією партизанського штабу. Врятував багато людей від вербовки до Німеччини, передав у ліс кілька гвинтівок та кулемет Максим, що був закопаний у колгоспній сушарці нашими бійцями при відступі. Двічі переніс екзекуцію шомполами за те, що втаював від окупантів худобу та відмовлявся водити фашистів по хатах. Засуджений органами радянської влади не був, так що в реабілітації немає потреби. Гнат Ірша радянський патріот. Про це повідомлено мешканцям села Колодязів та надруковано в районній газеті. Майдан скінчив читати, але й далі дивився в папір, хмурив темне, посічене зморшками чоло. Отже, ми повинні зважити на цей лист. Оце повинні проступило на Сергієвому обличчі блідими плямами, змусило його нервово крутити гудзика на піджаці. Щодо станції в Крим'яному то теж теж там вина геологічної групи. Намийні грунти, а нижче лес. Геологи, звичайно, заперечують, як завжди, кивають на будівельників, але факти. Одне слово, в цих тонкощах ще доведеться розбиратися. І все ж, якщо врахувати ще й те, що ірша почав працювати. Коли вже геологічні роботи було закінчено, то його вина, так би мовити,